Падкасты радыёвабода. Вітаю. Гэта палітыка з Юрыем дракахрустам. Тэма сённяшняй праграмы ці гатовая Украіна ваяваць су агрэсарам. Мой госць палітычны аналітык Віталь Портнікаў. Віталь прывітання. Вітаю. Віталь, у гэтым годзе назіраецца істотная змена палітыкі Украіны адносна Беларусі. Ну, это і больш рэзкі тон выказванняў гэта і санкцыя адносна асабіста персанальна лукашэнкі гэта і сустрэчы украінскай улады са святланай ціханаўскай э, паводле тваёй ацэнкі э, вот эта змена палітыкі ці азначае яна змену скажем так казус бэллі умоваў пры якіх украіна э, на пэўныя дзеянні беларусі можа адказаць узброенай сілай Не можу на це відповісти, тому що це потрібно обговорювати з представниками офісу президента. Я не знаю, якими мотивами ну, вони керуються, коли ухвалюють ці чи інші рішення. Для мене це завжди було секретом. Я не можу сказати, чим вони керувалися, коли намагалися підтримувати стосунки. І з Лукашенком навіть неформальні, навіть після 2022 року, тому що ми знаємо зі слів самого Зеленського, що він розмовляв з Лукашенком. Лукашенка навіть йому радив. Е, розбомбити Мозерський нафтопереробний завод. До речі, в іранській я б сказав традиції. Угу. І якщо ти хочеш е, поставити складну ситуацію ворога, то знищуй е, заводи його е, союзників. Я не знаю, з чим зараз пов'язані ці рішення. Я абсолютно не знаю, чи будуть вони з якимсь казус Белі пов'язані. Тобто для мене все це таємниця за сімома початками, бо я в принципі не розумію, наскільки сам президент, люди його його оточують, керуються якимись стратегічними і тактичними розрахунками, а не емоціями певного типу. А вот самые апошнія э, заявы э, президента Зеленского про тое, што расейцы ствараюць Беларусі некую сетку э, радыалакацыйных станцыяў ці нейкіх лакатараў, якія будуць весці расійскія шахеды, якія абстрэльваюць Украіну. Недаўна в інтэрв'ю люстэрку беларускаму выданню Зеленскі сказаў, што ўжо такое было і ён так даў зразумець, што мы разабрались з этими з тими приладами, все тими девайсами. Знову таки, в мене є правило не коментувати заяв Зеленського, тому що, як скажімо, заявам президента Сполучених Штатів я ніколи не знаю на чому вони базуються, на якійсь mm. реальній інформації чи намаганні створити певне враження, скажімо, на європейців чи на власних громадян. Тобто, в мене тут немає коментарів. Окей, okay, тогда наступное пытанне э, такога кшталту. Я памятаю некалькі гадоў таму, здаецца у 22 ці 23 годзе у верхховную раду была ўнесеная прапанова аб прызнанні Беларусі акупаванай краінай, што Беларусь акупаваная рассеяй. Э, наколькі я ведаю этая пастанова прынятая не была, але э, такое пытанне канцэптуальнае, скажем так, для Украіны, для украінскага палітыкума, Білорусь окупована країна чи Білорусь Юрій, я не знаю, тому що, що український політик це дуже політиком. Це дуже складна річ. Хорошо, я не для тебе. знаю, що для тебе, окей. від не будемо партії «Слуга народу. Тобто для мене це все. Я ще раз кажу. Е, ти задаєш мені питання, на які я не маю жодних відповідей. Добре, е, твій отказ особистий. Для мене Білорусь окупована окупована країна безумовно, але я не маю ніякого відношення до українського політикуму і не те, що не впливаю, але нічого не знаю про те, чим він керується в тих чи інших рішеннях. Принаймні, люди, які сьогодні владу якусь е, реально здійснюють ну, е, в ну, Україні. Ну, Це стосується і, і президента, і офісу, і уряду, і парламентської більшості. Ти один з самих відомих українських е, політичних оглядальників. Ну що ж ти це не має ніякого значення, тому що політичні оглядачі в нашій країні не впливають на думки, і е, я би сказав орієнтири влади. Ані може на рішення не впливають, але на думки то на і на і на рішення не впливають і не впливають на думки, тому що влада не цікавиться думками тих, кого вона не вважає прихильниками. Влада сформована таким чином, що вона дослухається тільки тих, хто відібраний з точки зору лояльності. Окей, про тады вот удакладні свой адказ калі акупаваная краіна дык не суагрэсар бо калі акупа агрэсар акупант а беларусы ну што ж акупавалі яны не прычым ці ці причым? ну так не можна говорити ми можемо говорити про білорусь як про окуповану країну але сам лукашенка та його силові структури беруть участь у агресії угу, угу. яшчэ одно пытанне ну з улікам тваёй пазіцыі на гэтым тыдні меркавалася што будзе візіт Святланы ціхановскай у Кіев ён не адбыўся з тых ці іншых прычынаў я не буду пытаць тебя пра інсайты з банкавай вот але такое канцэптуальнае пытанне на працягу многіх гадоў палітыкі аналітыкі задавалі пытанне а а што можа даць ціхановская ўкраіне вот в прынцыпе Це питання ну, застається якщо говорити актуальним. серйозно, особливо нічого, окрім такої, я б сказав, червоної лінії між білоруським суспільством, яке виступає проти війни, і режимом Лукашенка. З практичної точки зору, звичайно, така до зустріч нічого особливого не, не створює. Але от з точки зору моральної, якщо говорити про цінності, вона створює таку лінію е, поділу. І ми, до речі, цією лінією поділу як суспільство завжди керуємося. Ти знаєш, що ми там проводимо конференції з білоруською опозицією, Ми зустрічаємося на форумах, тут які в Україні проводить білоруська опозиція. Мені здається, кілька місяців тому на такому форумі виступав у Львові. Була був такий форум у Києві. Тобто, ми якраз з людьми, які представляють різні різні групи білоруської опозиції зустрічаємося. Нічого не було б поганого, якщо б така зустріч відбулася на рівні влади. Зустрілися з представниками білоруської опозиції. Для мене Світлана Тихановська рівно такий самий представник білоруської опозиції, як і всі інші представники з цієї точки зору, тому що е, в будь-якому разі люди, які не е, здійснюють реальної влади, вони просто опозиція. Щоб не було перед цим на виборах, як би ми не керувалися уявленням про їхні результати. Ну приблизно так, як є державний центр Білоруської Народної Республіки. Можемо поважати його державницьку функцію, але він е, не представляє можливості якимсь чином впливати на рішення самої білоруської держави і білоруської влади. Так і з Тихановською я вважаю, що можна зустрічатися з головою ради БНР, можна зустрічатися із Тихановською, враховуючи, скажімо так, небажання сприймати Лукашенка як повноцінного суверенного лідера держави, це може бути чисто такий знак на підтримку цієї частини білоруського суспільства, можливо, не дуже великої. Віталь, ну я все ж таки паспрабую задаць пытанне пра матывы, хаця ты <laughs> сказаў, што іх не ведаеш, ну тым не менш. На мінулым тыдні адбыўся чарговы раунд беларуска-амерыканскага дыялёгу. Прыехаў спецпрадстаўнік прэзідэнта Трампа Джон Коул, пагаварыў з Лукашэнкам, паведаміў пра зняццё яшчэ новых санкцыяў, у тым ліку і даволі такіх далікатных санкцый, я бы сказаў, з Белінвестбанкам, з Белінвестбанку, які некаторыя эксперты называюць банкам ВПК. а это ўжо тычыцца как бы не толькі гуманітарных аспектаў з іншага боку лукашенко вызваліў 250 чалавек э, пакінуў 235 нават в беларусі а не э, дэпартаваў не выправажваў э, кол прывёз запрашэнне лукашэнку э, в ЗША на твой погляд як вот это палітыка новая палітыка трампа якая даволі паслядоўная як она ўплывае на палітыку ўкраіны я думаю що на політику України це ніяк не впливає тому що ми можемо тільки за цим стежити і можемо робити певні висновки але тут ми ніяк вплинути на адміністрацію президента сполучених штатів не можемо Ми розуміємо, що Трамп е, може керуватися в принципі ідеєю створення світу керованих диктаторів. Ми розуміємо, що Лукашенко не буде його керованим диктатором, тому що він занадто залежить від Путіна, але він може бути певним, я б сказав, каналом зв'язку, в тому числі економічного, між оточенням Путіна і оточенням Трампа. Можливо, його до цього готують. Можливо, це вже відбувається. Може у адміністрації президента США, як завжди, як є така дивна ідея, що вони зможуть роз'єднати Росію і Китай. Так вони можуть е, вважати, що вони розглядають Білорусі і Росію. Що повна маячня, але вони можуть керуватися такою ідеєю. З іншого боку, я тобі скажу, немає ніякого значення, чим вони там керуються. Україна тут точно ні на що не може вплинути. Має значення, що він звільнює людей. Точно так, як на російсько-українських перемовинах е, за участю американських посередників. Ясно, що це перемовини ні про що. Але Путін час від часу звільнює людей. Якщо ми можемо звільнити людей, е, враховуючи ці вигадки політичні оточення Трампа від Віткофа і Кушнера до Коула, і тоді в цьому ще брав участь е, ще один цей представник Трампа. Я вже забув, як його там е, Келок. Кіт Келок. звали, який був представником по Україні. Так, так, так. Кіт Келок. Під mm Келем, так, ну от він теж туди їздив. Ну, все ці ці всі люди особливо значення з переговірної точки зору не мають, але якщо вони можуть е, сприяти звільненню якихось людей, це добре. Хоча це може бути безкінечний процес. Як ти розумієш, що ти казав, що Лукашенка не депортував 235 людей, ну він може їх заарештувати в будь-який е, новий момент, дати їм нові вироки. І після наступного приїзду кола знову їх звільняти вже взамін на скасування ще одних санкцій. Це ж просто така гра з е, мафіозі. Ну а вот э, все ж таки для України, на твой погляд, у, у твоих уявленнях про інтереси України, яны у, у тебя-то докладно есть. Они могут не, не совпадать с уявлениями Зеленского, ну, у тебя они есть. Эта политика Трампа шкодит э, Украине? Українським національним будь-які інтересам. намагання Трампа знайти спільну uh, безумовно є поза інтересами України і поза інтересами цивілізованого світу, але інша адміністрація Сполучених Штатів немає і найближчим часом не буде. Угу. Я ще у мене питання протяг от того, е, про що ти говорив, про вот эти мирні перемови. Е, як ти оцінюєш перспективи? От, е, е, е... Я вважаю, що ніяких мирних перемовин немає. Є вигадка в адміністрації Трампа. Вона в різних сюжетах виглядає. Є вигадка, що якщо вони примусять Україну вивести війська з Донецької області, закінчиться війна. є ще якісь вигадки, що якщо вони домовляться з Путіним по економіці, закінчиться війна. Я вважаю, що ці перемовини це звичайне затягування часу Росії. Для продовження війни ніякого переговорного процесу таким чином немає. Є як ти Е, вже чув від мене гуманітарна складова. От все інше не має ніякого значення з моменту, коли е, Трамп погодився на ідею, що спочатку мирна угода, а потім припинення вогню. Він потрапив в політичну пастку Путіна, буде в цій пастці сидіти до моменту, поки він не буде притримуватися такої концепції, можливо, до закінчення терміну свого президентства. І на твій погляд, е, які інші варіанти міру, інші пропанови може бути? Ні, я думаю, що нічого іншого не буде, тому що Путін не зацікавлений в мирі. Ну, всі війни колись скончаються чимсь. Ну, це не обов'язково така війна може е, відбуватися роками. Це виключно залежить від того, який буде воєнний, демографічний і економічний потенціал у Російської Федерації, і наскільки західні союзники будуть допомагати Україні. Звичайно, все колись закінчується, але це може закінчитися, скажімо так, не за нашого життя з тобою. Е, є ще один білоруський сюжет, от літаральна сьогоднішнього дня даволі дзіўная паездка э, лукашэнкі в пхеньян ніколі не быў вот 30 гадоў кіраваў беларусю ўжо больш ніколі не быў быў э, у розных краінах дыктатарскіх у недыктатарскіх а вот это першае незразумела как бы чаму ну для чаго гэта трэба рассеі зразумела э, снаряды салдаты лукашэнкі не патрэбны адкіма ні снаряды не ні, ні, ні тавары нічога э, чаго паехаў Я думаю, що, по-перше, в Росії могли сказати, що поїхав, щоб порадувати Кім е, Ченина, що у нього є принаймні гості, тому що до нього ніхто не їздив. Ну, неприємно бути керівником суверенної держави і ніколи нікого не зустрічати в аеропорту. Пам'ятаєш, як його дідусь Кім Ір Сен постійно когось зустрічав з серйозних лідерів. Ну, хай навіть соціалістичних країн, але це були фігури Іосип Ростіта, угу. Ніколай Чаушеску, лідери В'єтнаму, лідери Китаю. Тобто, Північна Корея виглядала державою, принаймні з точки зору. Постійного приїзду до неї керівників, скажімо так, середніх держав. Жоден з керівників Радянського Союзу, як ти знаєш, до е, Північної Кореї ніколи не приїздив. Перший був е, Путін. От. І з тієї точки зору Путін міг попросити Лукашенка, що він зробив приємне Кім Чен Іну, просто з точки зору подяку за снаряди і за солдатів. Один момент, інший момент е, може бути пов'язаний з американсько-білоруським діалогом, як не дивно. Лукашенко може показати себе чи хоче показати себе потрібним Трампу, що він з ким чи не може поговорити про якесь відновлення американсько-північно-корейських контактів. Я не думаю, що його про це просили, але він може взяти на себе таку ініціативу, вважати, що він от серйозна людина, з якою розмовляють американці, а він розмовляє з північною Кореєю і таким чином сприятиме, тому що ще один диктатор буде готовий е, плакатися в е, Трампову жилетку. Ну щось таке, не знаю. Знову таки вважати, що ці люди всі займаються якоюсь серйозною політикою. Я б не став, але мотиви будуть можуть бути такого типу. Не не економічні ж, правда, коли там Північна Корея і Білорусь торгуються там на рівні мільйона доларів. Віталь, і апошнє питання таке, якби гістаричне в певному сенсі. На наступному тижні, 2 красовика, споўніцца 30 гадоў з падпісання першага такога маштабнага інтэграцыйнага пагаднення паміж Беларусю і Расіяй. Тады яшчэ оно называлось садружнасць Беларусі і Расіі. Адпаведна, сакавік 96 -го года это вельмі масавыя пратэсты ў Беларусі супраць этой самай інтэграцыі. І вот з рэтраспектывы 30 гадоў ну, не два пытання. Першае, чаму Беларусь аказалася такой блізкай, так шчыльна звязанай з Расіяй, як ніхто іншы. Ні Кіргізстан, ні, ні, не ведаю, Арменія, ніхто. Вот только Беларусь так шчыльна там ну вот так. А, а з іншага боку пытанне, а чаму ж не стала часткай расійскай федэрацыі вот паўночна-заходнім краем тамбовскай губерніяй яшчэ адной ну только так вот на захад то есть чаму аказалася такой шчыльнай звязанай а другое пытанне чаму все ж не аказалася часткай РФ Можу відповісти на це питання досить просто у 1996 році. Політичне керівництво Російської Федерації остаточно відмовилося від ілюзії перетворення співдружності незалежних держав на державу і столицю в Москві. Зрозуміло, що це не вдасться зробити в осяжному часі, тому потрібно було переходити до політики різношвидкісної інтеграції, в якій Білорусь була б таким показовим майданчиком, як добре жити. Е, в союзі з Російською Федерацією і економіка розвивається, і суверенітет зберігається, і це був такий перший крок до такої конфедерації. От е, е, як ти бачиш, підсумки не дуже втішні. Не можу сказати, що Білорусь стала для всіх великим е, вдалим прикладом. Щодо того, чому вона не стала частиною Росії, в мене теж є на це абсолютно прозора відповідь. У 1994 році в Москві провели дві спецоперації по оборонню президентами двох сусідніх країн. Це людей, які були тісно пов'язані з московськими політичними колами. Президентом України був обраний пов'язаний із Е, російським Газпромом із господарниками із е, групою е, Єльцина і Чорномирдина, можна сказати, яка тоді була в спільних інтересах щодо України. Леонід Кучма. У Білорусі був обраний Олександр Лукашенко. Я вважаю, що це була перша вдала операція Федеральної служби безпеки Росії по призначенню своєї людини на посаду президента країни. Згодом е, до е, цієї групи лідерів приєднається сам президент Росії Путін у інших колишніх радянських республіках. Як ти знаєш, такого не було, не було і таких можливостей не було, тому що ті лідери, які були, вони були представниками старих еліт або людьми, які приходили до влади без е, підтримки Москви, чи не мали таких можливостей інтеграції з е, Москвою. Ну тобто до зміни влади там в інших країнах. Залишалися ще певний час. Ну можна сказати про людей, які приходили до влади в рамках громадянської війни чи переворотів, скажімо, та Мамалі Рахмон в Таджикистані, е, Роберт Качарян у Вірменії, але там були більш складні процеси не зовсім так би мовити порівнянні з тим, що відбулося в Україні і в Білорусі. Ідея була досить проста: що після цих виборів Україна і Білорусь стають частиною союзної держави. Але е, росіяни опіклися на кучмі. Який після того, як став президентом України, досить швидко відмовився від такої програми, я би сказав, жорсткої інтеграції з е, Москвою, тобто виявився не Лукашенко. Ще й тому, що представляв інтереси того клану, який бачив е, розвиток ситуації. Я маю на увазі клану не тільки українського, але й російського, а саме в економічній співпраці, а не в політичній інтеграції. Тому у Росії залишилася ідея, що потрібно спочатку приєднати Україну, а вже потім інтегрувати Білорусь. І Білорусь в цій черзі за Україною продовжує стояти до сьогоднішнього дня. Якщо уявити собі, що Україна буде переможена у війні е, з Росією, та її області будуть приєднані до Росії в якості суб'єктів Російської Федерації, приблизно в той самий час і без особливих проблем до Російської Федерації будуть приєднані і області Білорусі, тобто справдиться ця ідея е, Путіна, до якої він звертався з Лукашенка, приєднуйтеся до Росії областями. Але знову повторюю, Білорусь тут стоїть в черзі. Вона не першочергова, а другочергова мета анексії. І з цієї точки зору українські військові, які борються за незалежність суверенітет своєї країни, і білоруські військові, які борються за незалежність суверенітет України в України в полку Каліновського, вони захищають саму державність Білорусі, створюють для білорусів можливість зберегти цю державність в разі, якщо війна Росії з Україною не завершиться зникненням останньої з політичної етнографічної мап світу. Добре, добре, дякую велике. Дякую велике, Віталь. Шановні глядачі, я нагадаю вам, що ви глядзелі палітыку з Юрыем Дракахрустам Маім гостем быў палітычны аналітык Віталь Портнікаў. Падпісвайцеся на канал Свабода Прэміум, стаўце званочак, каб не прапусціць ніводнае відэа, але толькі калі гэта для вас бяспечна. Вы слухали падкаст свабоды. Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода кропка орг.